а вже XIX вік приніс нові форми, і на чолі боротьби з усякою вільною думкою, з усяким проявом революційного руху став утворений 1826 року третій відділ власної його величності канцелярії та окремий корпус жандарів. Це були нащадки тайної канцелярії в 19-20 віці що дожили аж до революції 1917 року і впали разом із царатом, вмерли разом з останнім царем. Від тайної канцелярії та тайної експедиції до наших днів збереглося, хоч і не цілком, їхнє діловодство. Великі і невеликі справи, переживши понад сотню років, дійшли до наших часів, зберігши імена десятків жертв страшної установи, що боронила носіїв самодержавства від усяких замахів, ба навіть дрібних образ. Справами цими цікавилися і вчені, і письменники. У російському письменстві вийшла ціла низка нарисів історичних, що за підставу для них стали справи тайної канцелярії. У цій книжці нарисів з історії слова і діла взято ті справи, що у них іде мова про злочинців українців. Окремо трохи стоять справи з часів веселої Лизавети, дочки Петрової, що не менше за нього вміла і випити, і погуляти. Весела Лизавета одружена була сином простого козака Олексою Розумовським. Отже, все українське пішло в моду. При дворі з'явилися бандуристи, українці співаки всілякі українські страви, напої. Звичайно, від цього не легше стало українському селянству, що його в цупке ярмо взяли нові пани. З України, користаючись підтримкою могутнього земляка, потягся цілий хвіст усіляких шукачів щастя. Мало росіяни, тобто українське панство, пішли вгору, і всім ясно і зрозуміло було чому. І це стало за ґрунт для тисяч всіляких розмов про царицю Розумовського, про матір Розумовського, справжню відьму, як думали в Москві. Бовкне хтось десь негоже слово про малоросіяна. Вже тайна канцелярія бачить у цьому натяк на некоронованого чоловіка цариці, і справа готова. Значна більшість справ, що їх використано для цих нарисів досі зовсім невідома широкому світу, і тільки кілька нарисів написано на підставі справ, що з них раніше вже скористалися інші письменники, як от Семевський, Арсенєв, Єсіпов. Та за підставу для цих моїх нарисів теж узято справжні справи, а не їхня обробка. Усього таких нарисів є чотири. Головніша література. Новомбергский. Слово и дело. Том 1 и 2. Веретенников. Из истории тайной канцелярии. 1731-62 годы. Харьков. 1911 год. Веретенников. История тайной канцелярии Петровского времени. Харьков. 1910 год. Карамзин. О тайной канцелярии. Сочинение. Том 1 издание 1848 года. Тайная канцелярия в царствовании Елизаветы Петровны. Русская старина, 1875, номер 3. Семевский. Слово и дело. Санкт-Петербург, 1884. Есипов. Люди старого века. Санкт-Петербург, 1880. Есипов. Тяжелая память прошлого. 1885. Каратыгин. Язык мой, враг мой. Исторические вести. 1897 год. Арсеньев. Непристойные речи. Исторические вести. 1871 год. Тельберг. Очерки политического суда и политических преступлений в московском государстве XVII века – Москва, 1912 год. Джерела. Сьомий розряд Державного архіву Москва, Древле хранилище, Діла тайної канцелярії і тайної експедиції. Примітка. Головнішу літературу подаю не так для читачів, як для критиків, щоб не було тих чудернацьких непорозумінь, що їх рясно в рецензіях Теліги та інших на мою першу повість. Козак і воєвода написано про старий Харків XVII віку на підставі першоджерел, коли рецензенти виявили глибокодумне і цілковите незнання тих історичних фактів, про які вони пишуть. Таємниче привиддя. Примітка. Матеріали для перших двох нарисів використовували і Семевський, і Єсипов. Дивна таємнича пригода сталася в Спаському Новгородсіверському монастирі. Рано вранці, 27 січня 1720 року, ще тільки но почало сіріти небо, як після служби з церкви тихою ходою вийшов чорнець іконописець Порфирій. Зайшов він на хвилину до келії своєї.